Chunka kaj kapitulo. Wauhipanillaycuna. Tukuy sunquywanmi Dios ninchikta mañakuchkani judiokkuna salvakunankupaq. Reqsisqayman hinanpaykunaqa tukuy sunqunwan Dios serviyta munanku. Aswanja manam imayna agradayta yachankuchu. Manataqma yachankuchu imaynanpim runataqa, mana uchayuqpaqña Dios chaskisqantapas, Inaspam kikinkuparurashan kunallawan Dios pachaskishan kaita munarjako. Chainapim Dios pamunashantam mana kasukurjakuchu. Kristo amuspanmi, kamachikuykunaman chinkaracherga, chinkarachirqa, chaynapi payman llapallan hapipakuqkunaqa, mana uchayuqpaqña Dios pachaskishan kananchikpaq. Kamachikuykunata kasukuspa mana uchayuqpaq Dios pachaskishan kananchikmantaqa, Moisespas ñamnerjaña kainata. Pipas liuka kunata compleja, charaykum kawsanqa, nispa. Aswanja iñikuspallanchik, mana uchayuqpaqña Dios pachaskisqan kananchikmantaqa kaynatam nin. Ama piensaychu sunquykipi, pita hanaq pachaman rinqa Kristuta uraykachimunanpaq, nispa. Amataq nichu, pitaq uk uku pusuman rinqa Kristuta wañusqakunamanta kawsarichimunanpaq, nispapas. Moisés menin, Dios papa la branja mi mi kachkan, ya equipiña, similla equipiña, inaspa sunjulla equipiña, nispa. Chainatama kuniko, Jesucristo man iñikuychik, nispa. Jesús ha señor kasjanta kuspaikeja, chaynataj paita Dios y y Sunjuikiwan kriyspaykeja, salvasham kanki. Sunqunchikuwan chikmi, mana uchayukpagna Dios chaskiwanchik. Inaspam Jesucristo manta willakuptinchik salvawanchik. Bibliam nin, manam hukman yang hachu pipas paipi konfiakoja, nispa. Chaynaja judio kunaja, mana judio kajkunawan igualyam kanko. Señor ninchikja, liuchanchikpajmi chullalla. Paiga, chaninninpim juanchik, yapallan kunaman. Chaynaja, Señor yay nispa mañakujtan paiga salvaikonja imainatama manyakung hakopaiman mana inichkaspankoja, imainatama ininhakopaimanta mana uyarichkaspankoja, imainataj uyarinjako pipas paikunaman mana willachkaptinqa, imainatataj willakunjako mana pipas Biblia Bibliamnin, ima sumaqmi allin noticia willakujkunapa chayamusqanqa, nispa. Asuanja manam llapayankucho allin noticiataja kasukunko. Isaías Menerja, Señor Llay, willakusqaykutaqa pitah creerga nispa chaynaqa chaita willakunapuni chayta uyarispanko iñikunankupaq Aswanga tapukunim manachu Uyarirhako, paikunaga paykunaqa ponim... bibliam nin busnillanmi liu mundupa hawankama palabranmi kai pachapa kama chayaykurun nikunitagmi... manachum y yacharhako, Niau mantaragmi mantarag Dios kainata inata Manabalek Manavale hukla oruna kunawang mi sintera chisjai Manau mayo mi piñara mana mancha kuspang Dios nerja kainata. Mana maskagni ikunam nyuhata tariwarja. Mana imapas manya ikunam asuikamuarja. kamuarja. Israel pamira kunamantapas ka Tukuy punchawmi makita haywarayarjani, manakasukuq kutipawaqni runakunaman. Nispa.